أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan darsimizda ayollarni jihoddagi tutgan o'rinlari va ayollarni jihoddagi rollari degan kitobdan sahobiya ayollarni jihodda jihod sohasidagi ko'rsatgan qahramonliklari va ularni fidoyiliklaridan hop namuna keltirib umma ammora nasiba binti kabul ansoriyni amallaridan ba'zilarini o'qigan edik bugun ana shu mavzuni davom ettirib yana sahobiya ayollardan boshqasi safiya binti abdul muttalib ammatu nabiy sollallohu alayhi vasallam abdul muttalibni qizlari safiya payg'ambar alayhissalomni ammalari bu ayol ham jihod sohasida ba'zi bir qahramonlik va fidoyiliklarni ko'rsatgan va ularni ham bugungi kundagi mujohida ayollar uchun namuna qilib ibrat qilib keltiramiz faqat jaa anha fil isoba annaha qalat إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خندق جعل النساء في أطم يقال له فارع جعل معهن حصان بن صابت قالت فجاء إنسان من اليهود فراقيا في الحصن حتى أطل علينا فقلت لخان قم فاقتله فقال لو كان ذلك في كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان شيخا فانيا فقالت فاعتجرت وأخذت عمودا ونزلت من حصن إليه فضربته بعمود حتى قتلته وقطعت رأسه وقلت لحصان قم فاطرح رأسه على اليهود وهم أسفل الحصن فقال والله ما ذاك قالت فأخذت رأسه فرميت به عليهم يعني سفية رضي الله عنها aytadilarki payg'ambar alayhissalom handaq jangida madinadan tashqariga chiqdilar ya'ni lashkar bilan sahobalar bilan jang qilishlik uchun madinadan shahardan tashqariga chiqishdi va ayollarni amniyat uchun bir qal'ani ichiga yig'ishdi dushmandan himoya qilishlik uchun va boshqa bir tarafdan dushman ehtimolan shaharga hujum qilishligi yoki shahar orqasida turgan yahudiylarni xiyonat qilishliklari ehtimoli borligi uchun ayollarni bir qal'ani ichiga yig'ib qo'yishdi va o'zlari jangga chiqib ketishdi va ana shu qal'ani ichiga yig'ib qo'yilgan ayollarni ichida hison ibn sobit ham bor edi ya'ni hison sobitni ham shu ayollarga bir boshchilik qilib turishligi uchun bir erkaklardan ba'zilarini ham qoldirishgan edi shunda safiya roziyallohu anhu aytadilarki yahudiylardan bir kishi qal'ani tagiga keldi va qal'aga tirmashib ko'tarildida hatto bizga mo'raladi ya'ni qal'ani devoridan bizga mo'raladi va men aytdimki hayson uchun aytdimki ey hayson tur uni o'ldir dedim hayson aytdiki agar menda mana bu bo'lganda payg'ambar alayhissalom birga bo'lardim deb ya'ni u kishi e, yoshlari qari ham ko'zlari ko'r bo'lgan shuning uchun ya'ni ko'zlariga ishora qilib agar meni ko'zim bo'lganda payg'ambar alayhissalom bilan birga jangda bo'lardim men dedilar yana safiya roziyallohu anhu gaplarini davom etadilarki men bir nimani oldim ya'ni sutimga o'xshagan bir xodani oldim va qal'adan pastga tushdimda haligi qal'ani tagiga kelgan yahudiyni yahudiyni urdim u bilan va uni o'ldirdim va uni boshini kesib oldim va yana hisonga aytdimki hison tur man yahudiyni boshini yahudiylar tarafga otibor dedim yana hison ibn sobit bunga jur'at qilmadi ya'ni safiya roziyallohu anhu ayol kishi bo'lib turib yahudiyni urib o'ldirib boshini kesib olib keldi shu kesilingan boshni ham yahudiylar tarafga qarab otishlikka jur'at qilmaganda yana aytadilarki men uni o'zim yahudiylar tarafga qaratib otdim otib yubordim Shunda yahudiylar ular o'ylashgandiki, bu yerda ayollar qolgan, erkaklar hammasi jangga chiqib ketgan shahardan tashqariga deb musulmonlar bilan yahudiylarni orasida bir sulh bo'lganidan oldin ana shu sulhga xiyonat qilgan holatda yahudiylar kirishgan edi va ana shu musulmonlarni shahardan jang tashqarida jang qilishayotganliklaridan foydalanib ularga zarar yetkazishlikni maqsad qilishganda va bu payg'ambar alayhissalomni ammalari safiya roziyallohu anhoni bu ko'rsatgan qahramonliklari fidoyiliklari jur'atlari tufayli yahudiylar o'ylashdiki e bu yerda bular ayollarni amniyati uchun va shahar amniyati uchun ham ba'zi erkaklarni tashlab ketishgan ekan deb qo'rqishdi ya'ni bu yerda erkaklar bor ekan degan fikr bilan qaytib ketishdi amma an tahrizaha lirrijal alal qital ammo safiya roziyallohu anhoni erkaklarni jangga va jihodga rag'batlantirishliklaridan ko'radigan bo'lsak bu erkaklarni jangga rag'batlantirishlik, tashvish qilishliklari faqat til bilan bo'lgan emas. Faqat uyda o'tirib erkaklarni jangga boringlar, jangga chiqinglar deb uyda o'tirishlik bilan faqat til bilan chegaralanib qolgan emas. Balki bu Safiya roziyallohu anha shundoq erkaklarni jangga rag'batlantirardiki, dushmandan mag'lub bo'lib jangdan qochayotgan erkaklarni amalan jang maydonida turib, o'zlari ham jang qilib turib erkaklarni jangga rag'batlantirib jangga tashviq qilardilar قال في الإصابة وجاء من طريق حماد عن حشام عن أبيه أن سفية رضي الله عنها جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس فبيدها رمح تضرب في وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير المرأة ya'ni rivoyat qilishadi safiya roziyallohu anho uhud jangiga chiqdilar Uhud jangiga kelganlarida o'tgan darsimizda biz aytib o'tdik. Uhud jangida avval g'alaba musulmonlar tarafidan edi, so'ng Alloh subhanahu taolo ularni imtihon qilishlik uchun g'alabani mag'lubiyatga aylantirdi. Va payg'ambar alayhissalom atroflarida turgan sahobalar jangning qattiqligidan payg'ambar alayhissalomni tashlab qochib keta boshlashdi. Shunda Safiya roziyallohu anha qo'llarida nayza bor edi. Nayza bilan ana shu payg'ambar alayhissalomni tashlab qochib ketayotganlarni yuziga urib ularni jangga qaytarardilar qayga qochib ketyapsizlar payg'ambar alayhissalomni tashlab deb jangdan qochayotganlarni yuziga nayza bilan urib jangga qaytishlikka mustahkam turishlikka sobit qadam bo'lishlikka undardilar shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki ya zubayr al mar'a ey ayollarni temir irodaligi deb xitob qildilar amma sabruha alal musiba va ihtisabuha fahiya jabalu ashammu. Ammo Safiya roziyallohu anhoni sabrlaridan va ularni toqatlaridan ko'radigan bo'lsak, u kishini toqatlari, sabrlari jabalun ashammu juda buyuk bir baland tog' kabi edi. Qala fil isoba va fi sirati min rivoyati Yunus ibn Bakir qala qutila Hamza fa aqbalat Safiyatu bint Abdul Muttalib لتنظر إلى أخيها فلقيها زبير فقال يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي قالت ولما وقد بلغني أنه مسل بأخي وذلك في الله وما أرضانا بما كان من ذلك لأصبرن ولا أحتسبن فجاء زبير فأخبره فقال خلي سبيلها فأتت إليه واستغفرت له summa amara bihi va dufina safiya roziyallohu anha shundoq bir sabrlik shunday bir toqatlik ayol bo'lganlar sirat kitoblarida bu kishini sabrlardan misol keltirib aytiladiki ukalari hamza roziyallohu anhu shahid qilinganda ukalarini ko'rishlik uchun kelganlarida ya'ni hammamizga ma'lum hamza ibn abdul Muttolibni shahid qilishganda kofirlar musla qilgan edi ya'ni jasadlarini kesishgan edi Shuning uchun Zubayr roziyallohu anhu Safiya roziyallohu anhoni ro'palariga chiqib e, ayoli to'xtatdilarda aytdilarki, "Ey ona, payg'ambar alayhissalom sizga buyuradilar qaytishligingizni." Ya'ni ukalarini ko'rgani ketayotganlarida aytdilarki, payg'ambar alayhissalom buyuryaptilar, siz bormang ekan, qayting ekan dedi. Aytdilarki, menga shunday xabar yetdiki, ukam musla qilingan ekan. Bu Allohning yo'lidagi narsa. ollohni yo'lida musla qilingan, ollohni yo'lida shahid qilingan bu narsaga men inshaalloh albatta sabr qilaman, albatta bunga men bir sobitlik bilan turaman. Va Zubayr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga bu xabar yetkazganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki halli sabilaha", uni yo'lini ochib qo'yinglar, mayli borib ko'rsin. Va ukalarini oldiga keldilar, va lahu unga istig'for so'radilar, Allohdan mag'firat so'radilar. va so'ngra buyurdilar dafn qilinishlikka فهذه قدوة أخرى فما تسيل نساؤنا إلى ما وصلنا من الفداء والإقدام yana boshqa sahobiya ayollardan biz bugungi kundagi ayollar uchun mujohidalikni davo qilgan ayollar uchun boshqa bir namuna keltiramiz toki bizni ayollarimiz ham fidoiylikdan va peshqadamlikdan ular yetgan narsaga yetishliklari uchun فهذه قدوة هي أسماء بنت يزيد ابن سكن بنت أم معاذ بن جبل رضي الله عنه bu fidoyi va peshqadam ayol asmo binti yazid ya'ni bu maoz ibn jabalni amakilarini qizi bo'ladi ja anha fi siyari a'lamun nabla annaha من المبايعات المجاهدات فقتلت بعمود بعمود حبائها Yawma Yarmuk tis'ata minar Rum. Bu ayol ya'ni Asmo binti Yazid Payg'ambar rasulimga bay'at bergan ayollardan va jihodlarda jang qilgan, ishtirok qilgan mujohida ayollardan birisi. Bu ayol Yarmuk kuni, ya'ni Yarmuk jangida Rumliklar bilan urushilingan jang, Yarmuk jangida o'zini haymasini, ya'ni kapasini bir sutumi bilan to'qqizta rumliklarni o'ldirgan edi ومن المجاهدات أيضا التي ينبغي لك أختي أن تتخذها قدوة خاصة في نصرتها لدين الله والدفاع عن المسلمين yana bugungi kundagi muslima ayollar uni o'zlari uchun qudva tutishliklari loyiq bo'lgan ya'ni yo'lboshchi tutishliklari namuna tutishliklari loyiq bo'lgan ayollardan bittasi bu بطل أم موسى اللخمي بولد جاء في الإصابة أنها شهدت مع زوجها يرموك فقتلت حينئذ علجا وأخذت سلبه وكان عبد العزيز بن مروان يستحكيها ذلك وتسفه له وتقول بينما نحن في جماعة من النساء إذ جال الرجال جولة فأبصرت علجا يجور رجلا من المسلمين فأخذت عمودا عمود فسطاط summa danavtu minhu va shadaxtu bihi rasahu fa aqbaltu uslubahu. Isoba degan kitobda keltiriladi Ummu Musoni hayotlaridan. Ummu Muso o'zlarini turmush o'rtoqlari bilan birga Yarmuk g'azotiga chiqdilar. Yarmuk g'azotida ishtirok qildilar. Va ana shu Yarmuk g'azotida bir dushmanni eng bir yomon odamlaridan, har qanaqangi yomonlik qo'lidan keladigan vahshiy yuragida bir qalbida rahmi shafqati yo'q bo'lgan inson aytiladi shunaqangi bir insonni o'ldirdi abdulaziz ibn mirvon va ayol haqida hikoya qilib aytadiki va ayol aytib bergan ekanlar biz ana shu yarmuk kuni ayollardan bir jamoa yarmuk jangiga chiqdik va to'satdan dushman tarafidan bo'lgan erkaklar javla qilib bir doira shaklida aylanayotgandilar va absol toiljan shu vaqtda men ana shu javla qilayotganlarni ichida eng yomon har qanaqa yomonlik qo'ldan keladiganini ko'rdim musulmonlardan bir kishini so'darardi musulmonlardan bir kishini so'darab uni bir qiynagan yoki shahid bo'lgan holati bo'lsa uni bir masxara qilib o'ynardi shunda ahastu amuda fastotin ya'ni fastot bu kigizdan qilingan bir hayma bo'ladi kapa shuni ustumini oldimda so'ngra unga yaqinlashdim va uni boshini ana shu ustun bilan yordim va uni jangi vasoillarini oldim ya'ni ustidagi o'sha jangovar kiyimlarini aslahalarini oldim as'aluki billahi uxtil karima kam marratin رأيت صورة إخوانك بين قتيل والجريح والمسلوب فهل فكرت يوما أن تقدمي لهم ما ترفعي به عنهم عنهم الشر الذي أصابهم ألم تر إلى أم موسى كيف فعلت لما رأت منظرا واحدا لم تملك نفسها فيه وتقدمت ودخلت الميدان بعمود وعدوها معه السيف وما حملها على ذلك إلا غيرتها على هذا الدين muallif aytyaptiki ey muslima ayollar allohni nomini o'rtaga qo'yib so'rayman sizlardan nech marta sizlar ko'rasizlar islomiy birodarlaringizni jasadlarini va ularni majruh bo'lgan holatlarni zahmiylarni necha marta ko'rasizlar va ularning qo'l oyoqlari kesilingan holatlarni necha marta ko'rasizlar haqiqatda ham filmlarda ko'ramiz har kuni falastinda iroqda suriyada afg'onistonda va boshqa jang mintaqalarida musulmon birodarlarimizni shahidliklarini jasadlarini parchalanib ketganligini zahmiy bo'lgan holatlarni ko'ramiz sen bir kun fikr qildingmi dushman tarafidan ularga yetkazilayotgan yomonlikni ulardan qaytarishlik haqida fikr qildingmi nima qilsam men nima qilishligim kerak bugungi kunda dushman tarafidan musulmonlarga shunchalik bir musibatlar yetib turgan bo'lsa bu musibatlarni daf qilishlikda meni o'rnim nima meni vazifam nima men nima qilishligim kerak degan fikr qildingmi ummu musoga qaramaysanmi u bitta manzarani ko'rishlik bilan bitta musulmon birodarini so'darilayotganligini ko'rgandan keyin nima qildi u o'zini tutib turolmadi va u jang maydoniga kirdi qo'lida bir tayoq bilan vaholanki uni dushmanlarini qo'lida qilich va boshqa jangi asboblar bor edi bu ummu musoni bu narsaga nima undadi nima narsa majbur qildiki bitta tayoq bilan bitta sutun bilan qilich bilan nayza kamonlar bilan jang qilayotgan dushmanlarni ichiga kirishlikka nima undadi illa g'ayratuha ala hazad din. Faqat uni mana shu dinga bo'lgan, islom diniga bo'lgan g'ayrati undada xolos. Fa ayna g'ayratuki anti? Am anna g'ayratuki dafa'tuki li habsi maliki anil mujahidin va saddi ibniki va zawjaki anil jihadi fi sabilillah. Ey muslima ayol, seni g'ayrating qani? Yoki seni g'ayrating, seni shijoating mujohidlardan molingni to'sishligingmi? yoki Allohning yo'lidagi jihoddan turmush o'rtog'ingni yoki farzandlaringni qaytarishliging bu seni shijoating g'ayratingmi valaki uxti muslima fi ummi hakim binti xoris yana boshqa sahobiya ayollardan ummi hakimni ya'ni xorisni qizi ummi hakimni misol keltiramiz toinki bugungi kundagi mujohida ayollar ularni o'zlariga qudva tutishliklari namuna olishliklari uchun jaafil isoba أنها خرجت مع زوجها إكرمة إلى غزو الروم فاستشهد فتزوجها خالد بن سعيد بن عاص فلما كان وقعت مرج السفر أراد خالد أن يدخل بها فقالت لو تأخرت حتى يحزم الله هذه الجموع فقال إن نفسي تحدثني أني أقتل قالت فدونك فعرس بها عند قنطرة فعرفت بها بعد ذلك faqila laha qantaratu umma hakim isoba degan kitobda yana keltiriladi umma hakim turmush o'rtoqlari bilan birga ya'ni ikrima bilan birga rum g'azotiga chiqdi va turmush o'rtoqlari ikrima rum g'azotini avvalgi bosqichlarida shahid qilindi so'ng xolid ibn said ibn osga turmushga chiqdi va ana shu turmushga chiqib ya'ni nikohlangandan keyin safarni shunday bir holati ediki iztiroblik bir hayajonlik holati bo'lib turgan vaqtda ana shu yangi uylangan Xolid ibn Sa'd ibn Os xohladi u bilan birga bo'lishlikni nikohlangandan keyin va Ummu Hakim aytdilarki shuni bir oz kechiktirsang bo'lmaydimi toinki Alloh mana bu majmuani mag'lub qilgungacha ya'ni dushmanni mag'lub qilgungacha shunda Xolid ibn Sa'd ibn Os aytdiki meni nafsim menga gapiryaptiki men o'ldirilaman ya'ni shahid qilinaman ya'ni shunday ichimda bir tuyg'u borki ertaga shahid bo'ladiganday bo'lib ketyapman deb tushunadi qolat fadunaka agar sen nafsing o'zingga o'zing ichingdan bir tuyg'u gapirayotgan bo'lsaki o'ldirilishligingni fadunaka sendan boshqasi dedi va mana shundoq qilib ana shu inda qantara ya'ni qantara deb bir arkka aytilinadi yoki katta bir ko'prikni aytiladi bu yerda alloh alam ko'prik bo'lsa kerak bu jang ana shu rumliklar bilan bo'lgan jang nil daryosidagi ana shu katta ko'prikni ustida bo'lgan ana shu ko'prikni oldida xolid ibn sad ibn os umma hakim bilan ya'ni nikoh kechasini o'tkazdi nikoh kechasini o'tkazdi va mana shundan keyin ana shu ko'prikka nom qo'yilib qoldi ya'ni odat bo'lib qoldi qantaratu umma hakim ya'ni umma hakim ko'prigi deb nomlanib qoldi summa asbaha va avlama alayha fama farag'u min at-ta'am hatta wafathumur rum ووقع القتال فاستشهد خالد وشدت أم حكيم عليها ثيابها وإن عليها أثر خلوق فاقتلوه فاقتتلوا على النهر وقاتلت أم حكيم يومئذ فقتلت بعمود فسطاط الذي أرس بها خالد فيه سبعة من الروم endi nikoh kechasi o'tgandan keyin ertaman tong otdi tong otgandan keyin valima berildi ya'ni to'y ziyofati uyushtirildi ular ana shu to'y ziyofatini taomidan forig' bo'lishganmas edi hali yeb tugatishganmas ediki rumliklar ularga yetib keldi ya'ni dushman yetib keldi jang bo'ladigan bo'lib so'ng jang boshlandi jang boshlanganda xolid ham shahid bo'ldi shunda umma hakim o'zini libosini mahkam bog'lab ya'ni kengroq bo'lgan libosni jangda xalaqit bermasligi uchun bir ixcham qilib o'zini tanasiga tortib shunaqa kiyimlarini ixcham qilib tortib bog'ladida va unda xushbo'yliklarning asorati bor edi chunki u nikoh kechasidan turgan edi o'sha tongda xushbo'yliklarni asorati bor edi unda va dushman bilan alannahr nahr ya'ni daryoni ustida jang boshlandi umi hakim ham jang qildi va ana shu xolid u bilan nikoh kechasini o'tkazgan haymani yog'ochi bilan ana shu xodasi bilan rumliklardan yettitasini o'ldirdi mana bu ham salaf ayollardan birisi ediki bugungi kundagi mujohida ayollar o'zlari uchun uni namuna oladigan va uni orqasidan iqtido qilishliklari loyiq bo'lgan yana bugungi kundagi mujohida ayollar uchun salaf ayollardan boshqasi ummi haromni misol keltiramiz ularni siyratlaridan va iymonlari qanchalik kuchli bo'lganligidan alloh va rasulini muhabbati va allohni yo'lidagi jihodni muhabbati ularni qalbida qanchalik bir gurkiraganligini misolini keltiramiz ja fil isoba قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت أم حرام قال يعني من قيلولتي أي أي النام في الظاهرة فاستيقظ وهو يضحك قال الناس من أمتي عرضوا على غزوة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على أسرة أو مثل ملوك على أسرة فقالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لهم ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يزحك قالت فقلت ما يزحكك يا رسول الله قال الناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر وصرعت عن دابتها hina harajat minal bahr va halakat roziyallohu anha yana isoba degan tarix kitobda keltiriladi payg'ambar alayhissalom ana shu ummi harom binti milhonni uyida uxladilar payg'ambar alayhissalom ya'ni peshinidagi qaylula uyqusi edi uxladilarda va uyg'ondilar payg'ambar alayhissalom kulib uyg'ondilar va aytdilarki meni ummatimdan insonlar allohni yo'lida g'azot qilishadi shunaqa g'azotga chiqishadiki bu g'azotda ya'ni dengizi ichida ya'ni dengizni ichida nima qilishadi ya'ni mingan holatda ya'ni kemalarga mingan holatda g'azotga ro'para bo'lishadi ana shu ummu harom aytdilarki yo rasululloh duo qiling olloh meni ulardan qilsin ana shu dengizdagi jihodga chiqadiganlardan qilsin meni dedilar payg'ambar alayhissalom duo qildilar so'ngra yana boshlarini qo'ydilarda uxladilar yana ozginadan keyin uyg'ondilar yana kulgan holatda va ummu harom aytdilarki yo rasululloh sizni kuldirgan narsa nima aytdilarki meni ummatimdan e, bir insonlar Allohning yo'lida g'azot qiladi yana o'sha avvalgi aytgan gaplarini aytdilar yana aytdilarki yo rasululloh duo qiling Alloh meni ulardan qilsin payg'ambar alayhissalom aytdilarki sen ularni avvalgisidansan dedilar va ana shu vaqt kelib payg'ambar alayhissalom bashorat bergan vaqt kelib umma harom binti milhon ana shu dengizda bo'ladigan dengizdan o'tib jang qilinadigan jihodga chiqdi va dengizdan chiqayotgan vaqtda ya'ni kemadan tushib dengizdan tashqariga quruqlikka chiqayotgan paytda bir minadigan hayvonga yo otmi tuyami shu narsani ustidan ag'darilib tushdida va shahid bo'ldi ibn asir aytadiki mana bu g'azot qibris g'azoti bo'lgan va ana shu ummi harom qibrisda dafn qilingan ularning amiri mana shu jangda ularni amiri muoviya ibn abu sufyon roziyallohu anhu bo'lgan Bu vaqt Usmon roziyallohu anhuni xalifalik davrlarida bo'lgan va hijratni 27 yiliga to'g'ri keladi. Ya'ni bu aytilingan narsadan olinadigan xulosa nima? Ya'ni umma harom dunyoga rozi bo'lmadi, dunyoni xohlamadi, balki ana shu islomni cho'qqisiga mingan, ya'ni jihad ibodatlarning eng balanti, zirvatu sanamuni islom dedilar payg'ambar vasallam. Islomni, islom ana shu tuyani ustidagi o'rkachini aytilinadi islomni ana shu cho'qqisi o'rkachi dedilar jihodni ana shu jihodga chiqayotganlar bilan bo'lishlikka shavqlandi dunyoga shavqlanmadi dunyoga rozi bo'lmadi va u jihodga chiqayotganlar bilan jihodga boradiganlar bilan birga bo'lishlikka shavqlandi u narsani xohladi uni istadi shuning uchun payg'ambar alayhissalomdan so'radiki menga duo qiling yo rasululloh men ana shu Allohning yo'lidagi g'azot qiluvchilar bilan birga bo'lay dedi. Ma kana haza su'alu minha illa li anna qalbaha qad imtala'a bi hubbillahi va rasulihi val jihad fi sabilillah. Payg'ambar alayhisolamdan mana bu suolni talab qilgan narsa, uni payg'ambar alayhisolamdan duo qilishliklariga undagan narsa nima edi? Faqat uni qalbidagi Allohning muhabbati va rasulining muhabbati va Allohning yo'lidagi jihodning muhabbatini to'lib toshganligi edi. allohni yaxshi ko'rardi rasulini yaxshi ko'rardi va Allohning yo'lidagi jihodni yaxshi ko'rardi chunki alloh subhanahu va taolo oyatda aytgandiki qul kana abaukum va abnaukum va ikhwanukum va azwajukum va ashiratukum va amvalun iqtaraftumuha va tijaratun taqshawna kasadaha va masakinu tarzawnaha ahabba ilaykum minallohi va rasulihi va jihadin fi sabilihi bu oyatda oldingi darsimizda zikr qilganmiz alloh va taolo jihoddan to'sadigan narsa jihodni oldini oladigan narsalarni bitta bitta hisobladi otalaringiz aka ukalaringiz farzandlaringiz ayollaringiz va kasod bo'lishidan qo'rqqan tijoratlaringiz yaxshi ko'rgan vatanlaringiz yig'ib qo'ygan mol dunyolaringiz sizlarga allohdan va allohni rasulidan va allohni yo'lidagi jihoddan mahbub bo'ladigan bo'lsa allohni azobini kutib turinglar dedi ya'ni bu ayolni qalbida Allohning muhabbati va Allohning rasulining muhabbati va Allohning yo'lidagi jihodning muhabbati to'lib toshganligidan payg'ambar alayhissalomdan so'radi duo qiling men ana shu mujohidlar bilan birga bo'lay dedi yana boshqa sahobiya ayollardan asmo binti abu bakr roziyallohu anhoni hayotlaridan misol keltiramiz farzandlarini qandoq mujohid bo'lishligiga shavqlik bo'lgan va farzandlarini qandoq jihodga rag'batlantirganliklarini misoli keltiriladi جاء في سير أعلام النبلة قال أروى دخلت أنا وأخي أي عبد الله بن الزبير قبل أن يقتل على أمنا بعشر ليال وهي وجعة أروى أتدل men akam bilan ya'ni abdulloh ibn zubayr bilan onamizni oldilariga kirdik ya'ni vafot qilishliklaridan oldin onamiz oldiga kirdik va vajatan ya'ni ular shundoq bir og'riqdan qiynalayotgan holatda edi ya'ni o'lim to'shagida yotgan o'lim alamidan og'riqdan qiynalayotgan holatda edi faqola abdulloh kayfa tajidunaki abdulloh aytdilarki o'zingizni qandoq his qilyapsiz o'zingizni qandoq holatdasiz deb so'raganda qola vajatan og'riqdan qattiq qiynalyapman dedilar abdulloh ibn zubayr aytdilarki inna fil maut la albatta o'limda ofiyat bor ya'ni og'rig'idan qiynalayotganliklarini ko'rib rahmlari kelib sizga o'lim yetadigan bo'lsa bu narsalarni hammasidan qutulasiz bu og'riqlardan bu dardlardan hammasidan qutulasiz o'lim bilan hammasiga ofiyat dedilar shunda asmo binti abu bakr roziyallohu anhu aytdiki laallaka tashtahi fala tafal sen meni o'limimni ishtaho qilyapsanmi meni o'limimni xohlayapsanmi bundoq qilmagin dedi va zahikat va kuldilar va aytdilarki allohga qasamki men o'limni ishtaho qilmayman to'yinki sen ikkita narsadan bittasiga yetishmaguninggacha ya'ni bu ayol o'lim to'shagida yotganda o'g'illariga shundoq vasiyat qildilar shundoq narsani xohladilarki men o'limni xohlamayman ishtaho qilmayman magar sen ikkita holatdan bittasiga yetishmaguninggacha bittasi ya'ni bu hajjoj bilan bo'lgan jangni aytib turadiki, yo seni o'ldirishligi ya'ni o'sha jangda o'ldirilishliging va men sabr qilishligim yoki seni g'alaba qilishliging va meni ko'zimni xursand bo'lishligi mana shu ikkita narsadan bittasiga erishmaguninggacha mana shu ikkita narsadan bittasiga erishganingni ko'rmagunimgacha men o'limni ishtaho qilmayman ya'ni farzandlarini mujohid bo'lishligi va jihodda yo shahodatga erishganligini ko'rishligi yo farzandini g'alaba qilganligini ko'rishlik orzusida yashashgan farzandlarini obro'li bo'lishligini farzandlarini bir mansab egasi bo'lishligini farzandlarini bir katta katta bir qudratga ega bo'lishligi farzandlarini bag'rida erkalab o'tirganligini ko'rishlikni orzu qilishmadi salaf ayollari sahobiya ayollar bugungi kundagi mujohida ayollar ularni o'zlariga o'rnak qilishlik qudva qilishliklari loyiq bo'lgan ayollar shundoq orzuda yashashdi o'limni kelishligini orzu qilishmadi toinki farzandlarini shahodatini yoki dushmanga nisbatan g'alabasini ko'rishlikni ishtiho qilib yashashdi ibn umar roziyallohu anhu ليعزيها بمقتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجد في ناحية مسجد ذلك حين صلب ابن الزبير فمال إليها فقال إن هذه جثث ليس من بشيء وإنما الأرواح عند الله فاتق الله واصبري فقالت وما يمنعني وقد أهدي الرأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى ölümünü bu ayoldan kechiktirdi bu vaqti o'tishligi bilan ana shu orzu qilgan narsasiga erishdi ishtaho qilgan narsasini alloh subhanaa taolo muhayyo qildi va o'g'illari abdulloh ibn zubayr shahid bo'ldi va bu shahodatini azasini bildirishlik uchun ibn umar roziyallohu anhu keldilar asmo binti abu bakr roziyallohu anhuni oldiga va masjidda ya'ni abdulloh ibn zubayrni qo'yilgan edi onalari kelib turib abdulloh ibn zubayrni ustiga egilib turganliklari holatda masjidga kirib keldilar va aytdilarki bu bir jasad bunda hech narsa yo'q balki ruhlar ollohni oldida ollohdan qo'rqqin va sabr qilgin dedilar ya'ni o'g'illarini jasadini oldida turganliklarida va uni ustida egilayotganliklarini ko'rgandan keyin bu jasad bunda hech narsa yo'q ruh ollohni oldida ollohdan qo'rqqin va sabr va bu ayol nima deb javob berdilar aytdilarki men banu isroil bog'iylaridan bog'iyga zakariyo o'g'li yahyoni boshini hadya qildimmi dedilar ya'ni men nimadan xafa bo'lay men nimadan siqilay men bir o'g'limni ollohni yo'lida qurbon qilman meni o'g'lim ollohni yo'lidagi jihodda shahid qilinibdi holonki zakariyo alayhissalomni o'g'illari yahyo alayhissalomni banu isroildan bo'lgan kofirlar qatl qilgan edi shundoq bir matonat bilan sabr bilan shundoq javob berdilar taazzat rahimahalloh bemasobi nabiyillahi sallallohu alayhi vasallam vahanat alayha musibata vaqtiki bu ayol Allohni payg'ambariga yetgan musibatni baland hisoblagan vaqtda, ya'ni o'g'liga yetgan musibatdan Allohni rasuliga yetgan musibatni qattiqroq, og'irroq his qilgan paytda o'zidagi musibat yengil bo'lib qoldi unga. Li'anna dinalloh ahabbu ilayha min ibniha. Chunki Allohning dini u ayolga o'g'lidan ko'ra mahbubroq edi. Lamma tazakkarat ma asoba nabiyalloh Yahya va huwa akramu alallohi min ibniha hana alayha masoba atiki bu ayol allohni payg'ambar yahyo alayhisolamga yetgan narsani zikr qilgan paytda va u yahyo alayhisolam allohga bu ayolni o'g'lidan ko'ra ulug'roq edi shu narsani eslagan paytda hana alayha masobaha bu ayolga musibat yengil bo'lib qoldi ya'ni o'g'lini shahid bo'lganligi dushman tarafidan o'ldirilganligi musibati yengil bo'lib qoldi yana sahobiy ayollardan payg'ambar alayhissalomning salomatligini payg'ambar alayhissalomni tinchligini o'zini farzandini turmush o'rtog'ini va yaqinlarini tinchligidan va salomatligidan ustun qo'ygan payg'ambar alayhissalomni tinchligini va uni amonligini muhim sanagan yaxshi ko'rgan ayollardan birisi ummu sad ibn maoz saidul ansorni hayotlaridan u yerda misol keltiriladi jafi tarixil islom islom tarixi degan kitobda keltiriladi lamma raja rasululloh sallallohu alayhi ila madina min ghazwati uhud kharaja man fiha li istiqbalihim wa su'al anhum wa kana min bayni man kharaja ummu sad ibn maz sayyidul ansor vaqtiki payg'ambar alayhissalom uhud jangidan madinaga qaytdilar shunda madinada qolgan kishilar ularni kutib olishlik uchun chiqishdi va ularni holidan so'rashlik uchun chiqishdi ana shu chiqqanlarni ichida ummu sad ham bor edilar va kanat tarkabu farasahu va ibnuha saada axizu bilijamiha ya'ni otga mingan edilar va o'g'illari Sa'd otni yuganidan ushlagan holatda uhuddan qaytayotganlarni kutib olishlikka chiqishdi Faqala Sa'd Sa'd aytlagan o'g'illarki ummi ya rasululloh ya'ni payg'ambar alayhissalomga aytib turib "Ya rasululloh onam ya'ni sizni kutib olgani chiqdilar deb aytdi payg'ambar alayhisalom aytdiki marhaban biha ya'ni unga marhabo dedilar falam maqtarabat minhu azzaha bi ibniha amr ibn maos ya'ni bu saadni akalari ya'ni bu ummi saadni o'g'illari amr ibn maos uhud jangida shahid qilingan edi payg'ambar alayhissalom bu ayolga yaqin kelgan paytlarida o'g'li amr ibn maozni azasini bildirdilar o'g'illarini shahid bo'lganligini bildirdilar bu ayol nima deb javob berdi o'g'illarini shahid bo'lganligini eshitganda dodu faryod qilib yoqalarini yirtib o'zlarini yerga urganlari yo'q amma iza roaytuka saliman faqad hanat musibati ularning javoblari shu bo'ldiki vaqtiki men sizni salomat ko'rdim musibatim menga yengil bo'ldi dedilar fada fadaalaha rasul sallallohu alayhi vasallam faqala laha abshiri va bushro ahlahum anna qatlahum tarafiquhum fil janna jami'an va qad shafa'u fi ahlihim jami'an bu so'zni aytganda bu matonat bilan bu bir dovyuraklik bilan sabr bilan sabot bilan bu so'zni payg'ambar alayhissalomga aytganda payg'ambar alayhissalom bu ayollar haqiga duo qildilar va bashorat berdilarki ularni ahillarini e, ya'ni ulardan o'ldirilganlar jannatda hammalari birga rafiqdurlar ya'ni bir birlari bilan hamroh bo'ladilar jannatda darhaqiqat ahllarini hammasini ular shafoat qilishdi deb bashorat berdilar va hazihi ayzan sahabatu uxro sahabiyat uxro لا تعد مصاب شيئا إزاء سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كنساء اليوم الآتي يوم اللاتي لا يبكين إلا على حبيب لا يكتسرن بما يصيب الدين وأهله فالحق أختي بالصالحات إن كنت تريد إن كنت تردين الجنة yana sahobiy ayollardan boshqasini bir misol keltiramiz payg'ambar alayhissalomni tinchligini salomatchiligini hamma narsadan ustun ko'rgan hamma narsadan ortiq hisoblagan payg'ambar alayhissalomni tinchligini oldida har qanaqangi musibatni yengil sanagan ayollardan birisini ular bugungi kundagi ayollarga o'xshagan emas edi ya'ni yaxshi ko'rgan narsasini yo'qotib qo'yishligi bilan yig'laydigan ayollarga o'xshagan emas edi va dinga yetayotgan musibatlarga e'tibor bermaydigan va din ahliga yetayotgan musibatlarga e'tibor bermaydigan o'zi yaxshi ko'rgan bir narsasini yo'qotib qo'yishligi bilan yig'laydigan ayollarga o'xshagan emas edi bugungi kundagi mujohida ayollarga ham loyiq bo'ladi ana shu ayollarni o'zlariga namuna olishliklari va ulardan ibrat olib ularni yo'lidan ergashishliklari loyiq bo'ladi agar jannatni xohlayotgan bo'lishsa جاء في البداية والنهاية قال ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار فقد أصيب زوجها, زوجها وأخوها وأبوها مع رسول صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل البداية والنهاية kitobida keltiradi ibn ishoq sad ibn abi vaqosdan rivoyat qiladi aytadilarki payg'ambar alayhissalom bani dinor qabilasidan bir ayolni oldidan o'tdilar va uhud jangida payg'ambar alayhissalom birga u ayolni turmush o'rtog'i akasi va otasi shahid bo'lgan edi ya'ni bitta jangda uni yaqinlaridan yaxshi ko'rganlaridan uchtasi turmush o'rtog'i akasi otasi shahid bo'lgan edi payg'ambar alayhissalom bu ayolni oldidan o'tayotib unga shu ta'ziya izhor qildilar insonlar bu ayolni oldidan o'tayotib ta'ziya izhor qilishardi bu ayol bo'lsa payg'ambar alayhissalomni so'rardi payg'ambar alayhissalomga nima qildi payg'ambar alayhissalom nima qildi ular aytishadiki payg'ambar alayhissalom yaxshilar payg'ambar alayhissalom allohga hamd bo'lsin yaxshilar sizlar qandoq yaxshi ko'rgan bo'lsanglar shundoq yaxshilar dedi va bu ayol aytdiki menga payg'ambar alayhissalomni ko'rsatinglar toinki men u kishini ko'zim bilan ko'ray so'ng bu ayolga payg'ambar alayhissalom turgan tarafni ko'rsatishdi va payg'ambar alayhissalomni ko'rganda aytdiki kulli musibatin ba'daka jalalun sizdan keyin ya'ni sizni salomat ko'rganimdan keyin har qanaqangi musibat menga yengil deb ya'ni bu sahobiya ayollarni salaf ayollarni jihodni tutgan o'rinlari va jihod sohasidagi ko'rsatgan qahramonliklari fidoiyliklari sabr sabotlarini bugungi kundagi mujohida ayollarga o'qishligimizdan maqsad yana bir bor aytamiz mujohida ayollar o'zlariga bularni qudva tutishliklari kerak namuna yo'lboshchi tutishliklari kerak va bularni orqasidan iqtido qilishliklari zarur bo'ladi islomni avvalgi zamonida allohni nusrati tezda keldi qisqa muddatda va musulmonlarni soni kam edi ularni jangi vasoillari juda ham oz edi zaif edi allohni nusrati keldi orqama ketin allohni nusrati keldi tezda jaziratul arabni fath qilishdi undan keyin jaziratul arabdan tashqariga chiqishdi toinki qisqa muddat ichida islom fathi to andalusgacha yetib bordi buni sababi omillardan biri ana shu zamonda sahobiya tobein ayollarni ichida jihod sohasidagi o'zini rolini bilgan va jihoddagi o'zini vazifasini bilgan qahramon ayollar borligi uchun alloh subhanava taoloni nusrati tez keldi shuning uchun ham biz bugun alloh nusratiga erishishligimiz uchun bizga ana shundoq onalar kerak bo'ladi biz bugun mana shu ayollarga o'xsha olasak ertaga bizdan keyin sahobalarga o'xshagan tobein taba tobeinga o'xshagan ana shu andalusni fath qilgan qobilni fath qilgan va moron nahrlarni fath qilgan tobein taba tobeinlar bugungi kundagi ayollardan keyin qoladi biz o'zimizga yuz yil oldingi ikki yuz yil oldingi yoki kechagi kundagi momolarimizni yoki onalarimizni qudva tutmasligimiz kerak bizga qudva bo'lishlikka loyiq mana bu sahobiya ayollar biz o'zimiz shuni xolislik bilan bir qaraylik momolarimizga onalarimizga buvilarimizga qaraylik ulardan allohni dinida namuna qilib oladigan nimani ko'ramiz buvlarimizda shu narsa topiladi xoloski bidatchilik bu yor yor aytishliku laparchilik shu narsalardan boshqa narsa topilmaydi qolganlarini yana keyingi darslarimizda davom ettiramiz subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh www.sodiqlar.info